En die Heere het met Mooses gesprek en gesê, Spreek met al, Ron en sê vir hom, As jy die lampe opsteek, moet die sewe lampe aan die voorkant van die kandelaar lig gee. En al, Ron het so gedoen, aan die voorkant van die kandelaar het hy die lampe opgesteek soos die Heere Mooses beveel het. En dit was die maaksel van die kandelaar, drijfwerk uitgehoud, zelfs sy voetstuk en sy blomme was drijfwerk, volgens die beeldenis wat die Heere aan Mooses getoon het, so het hy die kandelaar gemaakt. En die Heere het met Mooses gesprek en gesê, neem die leviete onder die kinders van Israël uit en reinig hulle. En so moet jy met hulle doen om hulle te reinig, sprinkel op hulle water van ontsondiging, en hulle moet een skeermes oor hulle hele lichaam laat gaan en hulle kleren was en hulle self reinig. Daarna moet hulle een jong bul neem en die spijsoffer wat daarbij behoort, fijn meel met olie gemengd en een ander jongbul moet jij als zondoffer neem. En jy moet die leviete voor die tent van samenkomst laat nader kom in die hele vergadering van die kinders van Israël versamel. Dan moet jy die leviete voor die aangezicht van die Heere laat nader kom, en die kinders van Israël moet hulle hande op die leviete lee. En op, rond moet die leviete as beweeg of verbeweeg voor die aangezicht van die Heere namens die kinders van Israël, zodat hulle daar kan wees om die dienstwerk van die Heere te verrig. En die leviete met hulle hande op die kop van die bille le, en berei jy een as zondoffer en een as brandoffer vir die Heere, om vir die leviete versoening te doen. Dan moet jy die leviete stel voorop, ronde in sy seens en hulle as beweegoffer aan die Heere beweeg. En jy moet die leviete onder die kinders van Israël uit afzonder, dat die leviete myne kan wees en daar namen die leviete en kom om die tent van samenkomst te bedien. So moet jy hulle dan reinig en hulle as beweeg of verbeweeg, want hulle is heeltemal aan my gegee onder die kinders van Israël uit, in die plek van alles wat die moeders goed open, al die eersgeborenes uit die kinders van Israël, het ek hulle vir my geneem. Want al die eersgeborenes onder die kinders van Israël is mijne, van mensen en van dieren, Op die dag toen ik al die eerstgeborenes in Egypte land getref het, het ek hulle vir my geheilig. En ek het die leviete in die plek van al die eerstgeborenes onder die kinders van Israël geneem en die leviete gegee, hulle is gegee aan al, Ron en sy seens onder die kinders van Israël uit om die dienstwerk van die kinders van Israël in die tent van samenkomst te verrig en om vir die kinders van Israël versoening te doen, zodat so er geen plaag mag wees onder de kinders van Israël als de kinders van Israël naar die heiligdom aankom nie. En Moses en Op, rondom die hele vergadering van die kinders van Israël, het met die leviete gedoen net soos die Heere Mooses aangaande die leviete beveel het, so het die kinders van Israël met hulle gedoen. En die leviete het hulle self onsondig en hulle kleren gewas, en Op, rondom het hulle beweeg as beweegoffer voor die aangezicht van die Heere, en Op, Ron het versoening vir hulle gedoen om hulle te reinig. En daarna het die leviete gekom om hulle dienstwerk in die tent van samenkomst vooral, Ron en sy seens te verrig, soos die Heere Mooses aangaande die leviete beveel het, so het hulle met hulle gedoen. En die Heere het met Mooses gesprek en gesê, dit is die zaak wat die leviete betref, van 25 jaar uit en daarbe moet hy kom om sy plicht te vervul by die dienstwerk van die tent van samenkomst. Maar van 50 jaar oud moet hij vrij wees van dienstplug en niet meer dien nie. Hij kan zijn broers in die tent van samenkomst behulpzaam wees om die dienst voor te nemen, maar dienstwerk moet hij niet verrig nie. So moet jy met die leviete doen en saken hulle ambtspluchte.